qui fastado efficas al la corpo. Al fastado on imputas sanigan efficon, cae tial ancao for de religiae traditioi, fastado estas plene actuala. Sed cio precise ocasas en la corpo, ciam onidum suffice longa tempo rifusas doni al gi nutrajon, tiun demandon prilumigis nun esplorista te amo, cae malcovris surprisaen factoin. Estas la tempo de fastado. Ramadano comencigis passintan dimancion, cristanoi fastas iam ecte la cindra mercredo, sed ancau sen considere de religiae tradizioi, la conscia resigno prinutrajo farigias pli cae pli populara. Fine, fastado ja estu ancau bona por la sano. Tiel gi estis applicata jam en la antiqua epoco por la curazado de epilepsio cae reumatismo. Sed cio ocasas en la corpo se oni dum pli longa tempo rifusas al gi al prenon de nutrajo. Esplorista te amo, nun prilumigis tion pli precise, char contraue al intervala fastado, la tago in dauranta fastado estas malmulte esplorita. Por la studajo, kiu aperis en faca magazino, parto prenis libervole quin virinoi cae sept viroi en septaga pura aquo fastado. Tio signifas, che dum tiu tempo ili nenion mangis, cae trinkis nur aquon. Ce tio la esploristoi observis la test personoin ciu tage plur foie, metis ilin sur pesilon por corpa analiso, cae el prenis regule sangon de ili. La shangigio en la concentrigioi de circa 3000 proteinoi en ilia sango comparis la scientistoi cun granda e genetica studajoi por prognosi e blind por la sano. Ien la resulto. La parto prenanto perdis ce fastado a 5,7 kg in da peso. Plei multo da tio estis masso de muscoloi, de organoi, au de cuniga histo. Tiun masson la test personoi tamen estis anstatauigintai complete post tri tagoi, raportas la esploristoi. Sed la circa unu como quin kilogramoi da grasso, ciuin ili estis perdintai crom tio, tiui ne plu revenis. Per tio estas pruvite, che fastado povas helpi dauri pove, ce reductado de peso, diras la studaggio. Fastado estas, se gi estas secure plenumata, efficam mesura pascio por reducti peson, diras autorino de la studaggio en la Berlina Instituto Prisano, lau comunico. La perdo de peso, tamen, ne estis la sola changigio, quiu in la esploristoi povis constati. Ili observis che la consistigio de proteinoi en la sango de la test personoi signife changigis post tri tagoi da fastado. ciu tria de la mesuritae proteinoe, la concentrigio malcrescis, au pli malofte ancau crescis. Inter ili estis unu flanque attendeblai biomoleculoi, ciui exemple indicas che la metabolo ce fastado usas corpan grasson anstatau sukeron kiel energi fonton. Ali flanque trovigis en la sango ancau pli da certai proteinoi ciui stabiligas celoin cae sinapsoin. Tio povus clarigi laula esplorista teamo, Kial fastado helpas contra neurologiae neurologia e malsanoi, kiel epilepsio, ce infanoi. Crome trovigis en la sango malplida proteinoi, kiui iniziatas certain malsanoin, kiel reumatismon. Ella la resultoi concludas la sciencistoi, che la tuta corpo reagas pri la stricta limigo de calorioi, cae adaptas sian metabolon, inclusive de ciui gravai organoi. Niai resultoi montras ne nur tutte clare la perdon de peso, sed ancau aliaen mult consequenzaen changigioin en la corpo, diras la autorino. La cilastai estas videblai tamen nur post tri, au plida tagoi, tutes en al preno de calorioi, signife pli mal frue olgis nun supposite. Ce intervala fastado do tiui effectoi ne aperas. Unua foie ni povas vidi cio ocasas sur molecula nivelo en la corpo ciam ni fastas. Resumas la autorino. Niai resultoi contribuas alla molecula compreno de curats metodoi ciui estis applicatai iam en la antiqua grecio, diras cun autoro. Samtempe las ciencistoi avertas, fastado ne estas por ciu homo san accela.